Стремись к Аллаху вечный мир, Аллаха будь готов ты встретить, ведь нам не нужен этот мир. Джихад веди своей душою, стремись к Аллаху вечный мир, Аллаха будь готов ты встретить, ведь нам не нужен этот мир. Аллаху Акбар, настал сегодня праздник, Рабы Аллаха сегодня держат пост. Какая милость нам дана Всевышним, Что целый месяц очищаемся мы вновь. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он Месяц Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он нам очень мил. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. Ведь целый месяц мы будем все поститься, и этот пост ему принадлежит. Раб не имеет права отступиться, Хоть день один пустую пропустить. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он нам очень мил. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он нам очень мил. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. И в этот месяц закованы цепями, все генералы шайтанской кабели, Все в заточении, они сидят весь месяц. Аллах над ними, и они слабы. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он нам очень мил. Мечать Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он нам очень мил. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. Все врата рая, открыты в этот месяц. Старайся больше ты доброе творить. Принадлежит Аллаху этот месяц, Он за него всех щедро наградит. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он нам очень мил. Мечет Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Он нам очень дорог, Он нам очень мил. Месяц Аллаха, милость Аллаха, Его все мы любим, Его все мы чтим. Джихад веди своей душою, Стремись к Аллаху вечный мир, Аллаха будь готов ты встретить, Ведь нам не нужен этот мир. Джихад веди своей душою, Стремись к Аллаху вечный мир, Аллаха будь готов ты встретить, Ведь нам не нужен этот мир.